luzedanik edo betitanik. Eh? Lan zen dugu bai, arkeologia, sede nausia izan da igan urtian, guniak, babestia, zaintzia, erran nahi dut uh, eta um, hobiak eh, ite ibaran, arbaietan, han eh, badia gune hanitz gue arbasoek erraikiak eh, eta somataldiz uh, musten duti eta behar die, eh, important beita eta eh, ez beita berriz iaikitzen ahal uh, izan eta, odian uh, hoida gue lana ez uh, denaen lana, mena talde baten lana, gazteriak, karbiak, hobiak, eh, e, eh, begiatzia. Ha? bai eh, zuenz eta bai bai, motorali motor, ali eta horako ebilaldiek ebai... Bai, badia arrenkuak, mendietan, han behizia gune, gune historikoak edo gune arkeologikoak, uh, eh, jentek ez daki, eh? eh e, bena frantzez legiak eh, zaintzen dut eta guke erritarek behar dugu gu gain hartu bai, gune historikoen uh, zaintziaen uh, geo lantu dugu e artxiboak, artxiboak e, ondarea da parka eta zumbat aldiz e galtzen dia, bena aizago da begatzia, aski da e, etxe batetan esartia, eta igan hortian barkosen arxibo fondo berri bat edo ez bat e, kusi dugu eta lantu, e, erain da salkapen bat egin, eh? Eh, d'artez fondoa deitzen da, eta setarzun eh, uh, eh, hanitz ekarten dutu uh, barkurseko istuaz, eta importanta da, uh, barkursen erriko artziboak bantzut denak, uh, eta, urtukrik izan beitia. Artsibo berri joiekin, espiro dugu, hobeki lantuko dugula, eriko estoia, eh, hemeretzu geren mentin edo jamazortzik eh, geren mentin.